บุ๊กทูสิบสี่จูยมสีอิโรหิมะสีขาวยุกิวะชิโรยพระอาทิตย์สีเหลืองทยโวะคีโรย ส้มสีส้มオレンジはオレンジ色เชอร์รี่สีแดงซากุรันโบวะอากายท้องฟ้าสีฟ้าีฟ้าีฟ้า้าสหญ้าสีเขียวีฟ้าาสีฟ้าสีดินสีน้ำตาล 地面は茶色。เมฆสีเทา雲は灰色。ยางรถสีดタイヤは黒い。ำหิมะมีสีอะไรสีขาว雪は何色ですか白。พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง 太陽は何色ですか黄色。ソンミシアライ、シーソン。オレンジは何色ですかオレンジ色。チェリーミシアライ、シーデン。サクランボは何色ですか赤。トンファーミシアライ、シーファー。 空は何色ですか青。やあみすいらい、すいきよ。草は何色ですか緑。ディンみすいらい、すいなんたん。地面は何色ですか茶色。メイクみすいらい、すいたう。雲は何色ですか灰色。 ยางรถมีสีอะไร สีดำタイヤは何色ですか黒